foto un ziņu aģentūras Latvijā. Autori Ainārs Dimants un Anna Rožukalne. Īsa vēsture. 1866. gadā Rīgā savu nodaļu atvēra Krievijas telegrāfa aģentūra, ko nelielā abonentu skaita dēļ 1866. gadā tomēr nācās slēgt. Iekasējot maksu, aģentūra abonentiem izsniedza pa telegrāfu saņemtās iekšzemes un ārzemju ziņas. Vēlāk Rīgas uzņēmēji ierosināja izveidot patstāvīgu telegrāfa aģentūru. 1868. gada 4. oktobrī Krievijas valdība Hugo Langevicam izsniedza atļauju tās dibināšanai. Telegrāfa aģentūras dibināšanu atbalstīja Rīgas biržas komiteja, maksājot aģentūrai 1000 rubļu gadā. Par šīs aģentūras darbību gan tālāku ziņu trūkst. Ziņu aģentūras iekļaujas mediju sistēmās, taču no plašsaziņas mēdījiem atšķiras ar saviem klientiem, satura saņēmējiem, kas ir galvenokārt organizācijas, kā arī citu biznesa modeli un piedāvāto informācijas produktu klāstu. Klientu vidū īpaši svarīga daļa ir plašsaziņas līdzekļi, kam aģentūras ir neaizstājams informācijas piegādātājs. 1920. gada 5. maijā ar pagaidu valdības lēmumu oficiāli dibināta pirmā nacionālā ziņu aģentūra Latvijas vēsturē - Latvijas telegrāfa aģentūra LETA, saukta arī LTA, kas izveidojās par modernu valsts ziņu aģentūru. Tā izauga no Latvijas preses biroja Latopres pie pagaidu valdības iekšlietu ministrijas Liepājā 1919. gada 4. martā dibinātās valsts informācijas iestādes, ko vadīja Edmunds Freivalds. Ilgadējais un vienīgais Leta direktors pirmajā Latvijas neatkarības posmā no 1920. līdz 1940. gadam bija Rihards Bērziņš, kurš ar pseidonīmu Rihards Valdes bija pazīstams rakstnieks. Saskaņā ar 1922. un 1927. gadu statūtiem, kurus kā likumus pieņēma Saima un izsludināja valsts prezidents, Leta darbojās kā autonoms valsts uzņēmums valsts kancelējas uzraudzībā. Aģentūrai bija tiesības pirmajai saņemt publicēšanai presē oficiālus ziņojumus un rīkojumus. Ārzemju aģentūra darbību Latvijā varēja atļaut tikai ar ministru kabineta piekrišanu. Kaut arī aģentūras darbība izvērtās plašāka, piemēram, tās izdevums bija ilustrēts žurnāls, tai piederēja preses kioska dzelzceļa stacijās, Divi galvenie tās uzdevumi bija ziņu sniegšana ārzemēm par Latvijas notikumiem, ieskaitot preses foto, un Latvijas preses apgādāšana ar telegrāfiskām un telefoniskām ārzemju ziņām. Šim nolūkam Leta sekmīgi izveidoja informācijas apmaiņu ar globālajām ziņu aģentūrām, piemēram, Reuters, kopumā ar vismaz 26 ārzemju aģentūrām, un ciešāku sadarbību ar ziņu aģentūrām Elta Lietuvā un ETA Igaunijā, kā arī uzturēja atsevišķus ārzemju korespondentus, no kuriem ievērojamākie bija Visvaldis Peņģerots Maskavā līdz 1925. gadam un Ernests Streiguts Tāle Berlīnē līdz 1940. gadam. Trešais, nemazāk svarīgs likumdevēja noteiktais uzdevums bija apgādāt bankas un tirdzniecības uzņēmumus, kā arī laikrakstus un atsevišķas personas ar naudas, preču un citiem biržu kursiem. Režīmu propagandējošu leta viedokļu rakstu ievietošana preses izdevumiem kļuva obligāta pēc 1934. gada 15. māja valsts apvērsuma. Vienlaikus Leta kļuva par vienīgo Latvijas valsts institūciju, kur 1940. gada 16. jūnijā netieši protestēja pret padomju okupāciju, savā paziņojumā norādot, ka Padomju Socialistisko Republiku Savienības, turpmāk PSRS, oficiālie pārmetumi Baltijas valstīm ir melīgi. Pat padomju avotos atzīts, ka jau 1940. gada 19. jūlijā, vēl pirms oficiālā lēmuma par pievienošanos PSRS, Lēta tika pārvērsta par padomju valsts ziņu aģentūras TAS sastāvdaļu jau pirmajā okupācijas gadā ieviešot saīsināto nosaukumu LTA - Latvijas Padomu Socialistiskās Republikas, turpmāk LPSR telegrāfa aģentūra, pie Latvijas PSR Tautas komisāra padomas un zaudējot arī pastāvīgus starptautiskos sakarus. Vācu okupācijas laikā no 1941. līdz 1944. gadam to sev kā struktūra vienību pārņēma Lielvācijas valsts ziņu aģentūra Deutsches Nachtrichtenbüro kura ar atzīmi LD producēja ziņas latviešu valodā. Atgriežoties padomju okupācijas varai un saglabājot obligātu pienākumu plašsaziņas mēdījiem publicēt noteiktus aģentūras satura piedāvājumus, LPSR valdība 1959. gadā pieņēma nolikumu par LTA, un 1973. gadā to pārdēvēja par LPSR ministru padomas informācijas aģentūru Latinformu. 1990. gadā tika atjaunots nosaukums Leta, un jau vasarā noslēgts līdztiesīgs līgums par ziņu apmaiņu ar TAS. Paralēli radās pārliecinoši konkurenti. 1991. gada 7. novembrī Inns Kalniņš, Valda Kalniņa, Aivars Liepiņš un Ilmārs Znotiņš izveidoja specializētu fotoziņu aģentūru AFI. Savukārt 1992. gadā Baltijas reģionālā ziņu aģentūra BNS, Baltic News Service no Igaunijas, nodibināja SIA BNS Latvija, ko 2001. gadā pārņēma Somu Alma Mēdīja grupa līdz 2015. gadam. Vienlaikus maksātnespēju piedzīvoja Jāņa Dombūra informācijas un pētniecības aģentūra NIP Mēdija, dibināta 1994. gadā kā neatkarīgais informācijas un pētniecības birojs jeb NIP birojs. Mūsdienās, kad valsts ziņu aģentūras ir tikai totalitārās un autoritārās valstīs, Leta privatizācija no 1997. līdz 2000. gadam, kur bija iesaistīts arī ārzonas firmas, notika ļoti novēloti. Taču Mārtiņa Barkāna vadībā noslēdzās sekmīgi, Nacionālajai aģentūrai atgūstot pirmo vietu Latvijas tirgū. Lielākais SIA leta īpašnieks bija SIA Baltijas informācijas grupa, kuras lielākās kapitāla daļas līdz 2015. gadam piederēja Mārtiņam Barkānam un Agrim Strautniekam, kā arī Nīderlandē reģistrētai firmai Sensus Capital BV. Līdz 2015. gadam Leta un BNS konkurēja savā starpā, piedāvājot ziņas un notikumu analīzi Latvijas mēdījiem un uzņēmumiem. Pašreizējais stāvoklis. Universālo ziņu aģentūru menedžmenta struktūra veidota tā, lai darbinieki aptvertu daudzveidīgas tēmas un jomas, kā arī spētu nepārtraukti sekot notikumu plūsmai un operatīvi piegādāt par to informāciju teksta, vizuālā un audiovizuālā formā. Tā kā Latvijā strādāja divas universālas ziņu aģentūras LETA un BNS, piedāvājot ziņas lielākajai daļai Latvijas mēdīju, to darbības stratēģijas daudzu gadu garumā būtiski ietekmējuši Latvijas mēdīju saturu. Laikrakstu ziņu raidījumu interneta portālu redakcija darbinieki plāno savu darbu atbilstoši ziņu aģentūru savāktajai informācijai un to izplatītajam no dažādajām organizācijām saņemtajam notikumu kalendāram. Latvijas tiešsaistes mēdījos to biznesa modeļa dēļ ir salīdzinoši lielāks sabiedrisko attiecību sniegtās informācijas īpatsvars, taču lielāko daļu satura veido ziņu aģentūras sniegtā informācija. Aģentūras spēja nodrošināt lielu daudzveidīgas informācijas apjomu, pamatā balstoties uz to pašu sabiedrisko attiecību preses paziņojumiem. Arī daudzu citu mēdīju oriģinālā satura pamatā ir ierosmes, kas smeltas no ziņu aģentūru informācijas. Lai gan abu aģentūru sagatavotais saturs ir līdzīgs, to darbību stratēģijas ir atšķirīgas. Leta cenšas sabalansēt ziņu aģentūras darbību ar aktivitātēm korporatīvās komunikācijas un citās jomās. Vienlaikus tā izveidojusi spēcīgu ziņu dienestu, galvenais redaktors Pēters Zirns, kas piedāvā informāciju teksta, foto un video formā, sadarbojas ar starptautiskām ziņu aģentūrām. Tās ārzemju ziņu nodaļas vadītājs, Latvijas reģionālo ziņu redaktors un citi nosaka ne tikai Latvijā pieejamās informācijas apjomu, bet Latvijas, angļu un krievu valodas ziņu redaktori arī citu valstu sniegto mēdīju informāciju par Latviju. Aģentūra gūst ienākumus slēdzot īstermiņu un ilgtermiņu līgumus ar klientiem, mēdījiem, uzņēmumiem, iestādēm, kam pieejams arī tās ziņu arhīvs un biznesa portāls Nozara LV, kurā ir analītiski raksti, intervijas, datubāzes. Kopš 2016. gada, reaģējot uz pēkšņajiem terorisma aktiem dažādās valstīs un vēloties nodrošināt saulaicīgu ziņu plūsmu, Leta gatavo ziņas arī naktīs. Uzņēmums attīsta dažādus informācijas pasniegšanas produktus, piemēram, piedāvā veidot infografikus. Tiek piedāvāts arī foto un video servis, sarīkojuma un notikumu tiešraides. Mēdīju monitorings ietver visu tipu mēdīju saturu, ieskaitot sociālos mēdījus par klientiem interesējošām tēmām. Lēta sniedz arī sabiedrisko attiecību un tulkošanas pakalpojumus, organizē biznesa konferences, piedalās digitalizācijas projektos, izdod žurnālu uzņēmējiem Kapitāls. Kopš 2009. gada tās veidota komanda digitalizējusi Itālijas laikraksta La Stampa 120 gadus veco arhīvu 800 tūkstošu lapu apjomā. Leta meklējumi informācijas produktu veidošanā veicinājuši sadarbību ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratoriju. Abu organizāciju īstenotajos koprojektos tiek veidoti IT risinājumi, piemēram, dažādu valodu televīzijas kanālu ziņu automātiskai transkribēšanai un tulkošanai, seju un citu vizuālo detaļu automātiskai atpazīšanai mēdīju saturā. 2015. gadā aģentūru Leta vispirms iegādājās Igaunu investīciju holdings UP Invest OI, kam kopš tā paša gada pieder Baltijas reģionālā ziņu aģentūra BNS arī Latvijā. Vēl 2015. gadā Leta kļuva par daļu no Igaunijas mēdīju uzņēmuma Ēsti Mēdija, kam Latvijā pieder ziņu portāli TVNet LV un Apollo TVNet LV. Neskaidrās īpašuma attiecības liek domāt, ka Leta un BNS ir daļēji saplūdušas, Latvijā saglabājot BNS zīmolu, lai piesaistītu agrākos BNS klientus. BNS pārstāv klasiskos ziņu aģentūras darbības principus. Par savu galveno uzdevumu tā uzskata ziņu veidošanu, Sagatavotās informācijas kvalitāti vērtējot pēc sabalansētības, precizitātes, neutralitātes, atbilstības citām žurnālistikas profesionālās ētikas normām. Tās ētikas kodeksā būtiska nozīme ir redakcionālās neatkarības principam. BNS Baltijas valstīs strādā ap 200 darbinieku, kas katru dienu veido vairāk nekā 1000 ziņu. BNS izveidojas biznesa informācijas platformu BBS, kur piedāvā arī analītisku informāciju, statistiku, intervijas, informācija par uzņēmumiem. Aģentūra piedāvā izvietot reklāmu savā tīmekļa vietnēs bns.lv un bbs.bns.lv. Kopš 2003. gada par lielāko fotoziņu aģentūru pakāpeniski kļuvusi Gata Rozenfelda vadītā F64, jeb F64 Photo Agency. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.